بوك تو ثمانية وستون كبير صغير groß klein groß klein كبير وصغير Groß und klein. Groß und klein. الفيل كبير Der Elefant ist groß. Der Elefant ist groß. الفأر صغير Die Maus ist klein. Die Maus ist klein. مظلم ومضيء Dunkel und hell. Dunkel und hell. الليل مظلم Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist dunkel. النهار مشرق Der Tag ist hell. Der Tag ist hell. كبير السن وشاب Alt und jung. Alt und jung. جدنا كبير السن جدا Unser Großvater ist sehr alt. Unser Großvater ist sehr alt. قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا Vor 70 Jahren war er noch jung. Vor 70 Jahren war er noch jung. جميل وقبيح Schön und hässlich. Schön und hässlich. الفراشة جميلة Der Schmetterling ist schön. Der Schmetterling ist schön. العنكبوت قبيحة Die Spinne ist hässlich. Die Spinne ist hässlich. سمين ونحيف Dick und dünn. Dick und dünn. امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. غالي الثمن ورخيص Teuer und billig. Teuer und billig. السيارة غالية الثمن Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. الجريدة رخيصة Die Zeitung ist billig. Die Zeitung ist billig.